n'izihe ngaruka ku magara y'umukenyezi yibungenza amahasa amatanye mbega amahasa avutse amatanye barashobora kuyamatanura ibi hamwe n'ibindi nibyo bibazo ducijya nino muri kino kiganiro umutumire adufasha guca ijyanye n'ibyo bibazo ni muganga ntayo gaburiyeri yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi ikiganiro mwagiteguriwe na etiyeni mani akiza nongeye kubaha ikaze abahinga mu buvuzi baremeza ko amaso avutse amatanye bashobora kuyamatanura bivanye n'ibihimba biba byamatanye mu ntango za kino kiganiro muganga nayo Gabriel, atubwira ikiba cyabaye kugira amahasa avuka amatanye aho amenyesha ko biva ku igi ry'umukenyezi ryari kuvamo amahasa riba ritahejeje kwisatura amahasa avuka afatanye ava yuko ingene bigenda kugira ngo amahasa aboneke biba byagiyemwo amakosa ko murazi yuko amahasa ari ubwoko bubiri hariho amahasa ava mu mbuto zibiri z'umupfasoni ko murazi iz'umugabo zozo ziba ari nyinshi n'iyo umwana avutse ari umwe aba habonetse nyinshi ariko hakavamo umwana umwe kubera urubuto rw'umupfasoni ruba ari rumwe haraho rero umupfasoni akora imbuto zibiri hanyuma hagaca haboneka abana babiri muri icyo gihe bavuga ko ari amahasa nibaza adasa n'amahasa adasa mu kirundi niko twabivuga nkaba rero n'amahasa asa amahasa asa no kuvuga yuko ari amahasa aba yavuye mu rubuto rumwe ruvuye mu rubuto rumwe rwa se na rubuto rumwe rwa nyina hanyuma uwo mwana ariko arakura kakiri gatoya cyane kakicamwo ibihimba bibiri hagaca havamwo abantu babiri ibyo rero hari aho bijamwo amakosa kugira ngo urwo rubuto rwisaturemwo zibiri ntirwisature ngo bihere ugasanga hariho ibice biguma bifatanye ibyo bica bituma hashobora kuvuka amahasa afatanye murumva rero amahasa basabatanye ava mu rubuto rumwe rwasadutse ntiruheze gusaduka nk'izo mbuto zibiri umukenyezi aba yatanze mu gihe kirondoka. zishobora kuza zikavamo ya mahasa birafatanye oya oh, ibyo ntibishoboka ahubwo ibishoboka nuko navuze yuko bisaduka ntibihere hariho nabiyumvira yuko ngo rubuto rumwe rushobora gusaduka hakavamwo imbuto zibiri mugabo mu gukura bigaca bisubira gufatana nabyo nyene barabinuganuga bara gabo nta vyigwa biravyemeza eh hariho biba bibyemeza kuko byose ntibiba bikurikiye intumbero imwe ingene biba biratandukanye uno muganga asigura ko kubyara amasa amatanye atarakaronda. murabona ko yibungenze amahasa ndetse agifatanye icyo gihe bimera gute yego cyane barashobora kubibona murazi yuko hariho ibyuma bapimisha abapfasoni bijya bita ekogarafi bituma umuganga muganga abona umwana akiri mu nda iyo rero uri kurapima ufite icyuma gikora neza urabona yuko uwo mupfasoni afise umwana umwe cyangwa afise abana babiri mu nda mbere iyo uzi gupima neza urashobora no kubona yuko abo bana babiri icyo nicyo kiba gisigaye gishobora kubibona bitagoranye tukiri aho nyine muratubwiye yuko mushobora kubona ku muntu azi kubipima neza yuko uyu muntu yibungenze mu afatanye mbega hariho uburyo bushobora kuyafatanura atarakura oya ibyo ntibishoboka nibyo hariho ubuhinga buriko buratera imbere mu bihugu byo hanze bw'abaganga bashobora kubaga abantu bakiri mu nda ibyo birabaho ino nta birabaho ariko nabo nyene ntibashobora kugira gukora abo bantu bakiri mu nda kuko iyo ni operation igoye cyane igoye cyane kubera bisaba amasaha menshi bigasaba abantu ubuhinga bwinshi kubera abo bantu usanga bafatanye hari abo usanga bafatanije ibihimba binini binini cyangwa ugasanga bafise ibihimba bikomakomeye usanga basangiye ndabahaye nk'akarorero nk'ubu usanze abana babiri bafise umutwe umwe cyangwa bafise igikiriza kimwe ibyo biragoye cyane kubatandukanya hari naho myere usanga ugerageje kubatandukanya baca bahwera novuga rero yuko bakiri mu nda abo bana nta n'ugerageza kugerageza kubatandukanya muganga nawe Gabriel asigura ko hari ubwoko bwinshi bw'amaraso amatanye kuko bivana n'ibihimba biba byamatanye eh, ni bwinshi ngira ntawo budondagurira ngaha ah? kurumva nk'ibyo nari ko ndavuga nyine ibihimba byose mubona by'umubiri birashobora gufatana ugasanga hari bafatana barabana hari bafatana bahanye imigongo hari bafatana ugasanga bafatanije ibihimba bimwe umutwe gikiriza cyangwa aha mu nda hariho habusanga bafatanye mugabo umwe akaba afise ibihimba by'iwiwe hakaba nabo usanga bafatanye basanga ibihimba urumva ibyo byose ni uburyo bwinshi abana bashobora gufata. umukenyezi yibungenza amahasa amatanye ntashobora kwibaruka neza ngo ni impaka bamugire cesarienne ngo ayo mahasa amatanye barayamatura bivanye n'ingene amatanye mu bihugu biteye imbere mu by'ubuvuzi oya ntibishoboka ntashobora kwibaruka neza murazi yuko n'amahasi asanzwe adafatanye kugira umubyeyi yibaruke bisaba ubuhinga bigasaba yuko abafise n'umuntu amufasha abizi neza mvuze amahasa asanzwe adafatanye amahasa yo yafatanye rero ntibishoboka yuko avuka neza batabaze uwo mupasoni bijya bakora babita sizariyene kubera abo bana ntibashobora guca mu mubiri w'umupasoni ngo baje hanze bategerezwa rero kubakora bakabacisha mu mbavu nk'uko babivuga bajya bita sizariyene mbega ayo mahasa avutse birashoboka yuko abahinga nka mwebwe abaganga mushobora kuyatandukanya kugira ngo umwana umwe akure uko undi uko bimeze gutya oya jewe ntabyo nshobora mugabo hariho abahinga bamwe bamwe babishobora ino sinzi ko hari abo baratandukanya ngo bikunde mugabo ndazi yuko ahandi mu bindi bihugu hariho ama equipe y'abaganga amaze gukora abantu bameze gutyo kugira bikunde rero bica bivana ngene abo bantu bafatanye murabyumva neza yuko nk'abantu bafatanye bagafatanya imigongo umwe akafise umutwe wiwe akaba afise igikiriza ciwe akaba afise inda yiwe n'amaguru yiwe n'amaboko yiwe biroroha cyane ariko usanga basanze nk'abantu basangiye umutwe cyangwa basangiye igikiriza niyumva yuko badashobora kubatandukanya ngo babeho neza mbere hari naho usanga udashobora guheba umwe ngo uronke uwundi kubera ingene bafatanye naho ugira gute ubatandukanije baca bahwera urumva rero bica biva ku bwoko bw'ingene bafatanye iyumviriza ni radiyo isanganiro ikiganiro ni kansongano kamenya ariko uretse ibyo bigikomeye cyane ni uko hageze kwibaruka bategereza kumukora urumva ari umuntu ari ahantu badashobora kumukora araheza akagira ingorane amagara yiwe ashobora gusinzikara ingaruka yindi niniya nibaza umuntu yoyishyira kuri abo bana nyine kuko kenshi bapfira mu nda canke bakavuka bataragera ahandi naho ugasanga ingene bafatanye ntibyoroshe kubafatanura urumva rero ugu gupfa kw'aba bana biba ari ibintu biri imbere cyane urabye ingene bashobora kubaho ingaruka zo ku muryango nibaza ko ari ingorane umubyeyi zikaba n'ingorane z'abo bantu hoba hariho uburyo bwo gukinga ntihagire abibaruka ayo mahasa afatanye oya oh, ntabwo nzi jewe ubwo buryo ni nk'uko uburyo bwo gukinga amahasa nabwo nyene ataburiho kuko ni ibintu biri hose biri ku isi ho yose bikaba mu bantu bikaba mu bikoko bikaba imbere no mu biterwa urumva ni ibintu bijyana no kubaho ntawe ubikinga rero uretse ko hariho ibintu bimwe bimwe bituma mu bwoko bumwe bw'abantu abantu usanga haba amahasa kurusha abandi mugabo muri rusange nta gukinga bishoboka uno muganga amenyesha ko abantu batokwiyumvira ko umuntu yavyaye amahasa amatanye baba bamuroze ngo nubwo abo bana biba vyashitse bakaba ngo ni ibintu biba ku muntu kubikoko ndetse n'ibitegwa kuba ibihume koko n'ibihume mu ijambo ry'ikirundi nibaza bijyanye n'uko kuko igihume kaba ari ikintu kitameze nk'uko abandi bameze nicyo bita igihume ariko rero ubwo buhume ntiba buvuye ku mubyeyi ntibavuye kuri se ntibavuye kuri nyina ntibavuye ku babanyi hagomba kuvuga yuko atari uburozi kuko abantu bashobora kugira bati naka yaramuroze abana biwe baca barafatana imana bakaharokoka kugira bisubire kuba n'ibintu eh, biba bwake cyane umuntu yovuga mbere ati ntibisubira kubamo ubwo ko abantu rero mbere yuko hari amarozi cyangwa ibiki kumenya ko ari ibintu bishobora gushika mugabo atari uburozi oya samarozi kubera nabari yuko no mu bitegwa birabaho no mu bikoko bindi birabaho ibikoko tubona dutunga cyangwa ibikoko byo mwishamba urumva rero si si ibintu biva ku marozi kuko nta buroga ibitegwa nta buroga ibikoko byo mwishamba ni ibintu bibaho gutyo nyine bijyanye na kamere ku buzima. ni hano hagaruka ikiganiro kansongano kamenya cuno munsi aho twari kutuganira ku maso avuka amatanye bita jimosi yamwa mu rurimi rw'ifaransa ndashimiye muganga ntayo Gabriel yanonose kuvura indwara z'abakenyezi yadufashe gutahura neza ibijyanye n'amaso avuka amatanye ndabashimiye namwe mwari muduteze abiri